для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай, авантуры пранцішавырвіча, шкаляра і шпега. Музыка Александра Літвіновскага выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Калі яны пад'язджалі да брамы, вырвічу раптам дужа захацелася павярнуць каня. Нейкі дурны страх апанаваў, што студыёзу спісаў на наступствы перажытага ў дракошчыне. Лёднік называў такое фобія. Чалавек чагосьці адзін раз палохаецца, пасля шугаецца падобнага ўсё жыццё. Не, не. Страх не пераможа шляхціца герба гіпацэнтаўр. Ранціш пакратаў шаблю, задраў галаву і стараўся надаць твару асабліва фанаверысты выраз. Але ж калі падарожныя пынуліся па той бок брамы, уласныя чуванні не падаліся студыёзусу такімі ўжо бязглуздымі. З абодвух бакоў – На гостей наставили стрельбы вартовые с обвязанными анучами ажнудавачей тварами. Меркуючи по вогким паху, анучи были вымочены у лековым адвары. «Прошу панства спешиться и проси вуню той намет. Вас оглядеть, доктор, ти няма следов хворобы». Белый полотняный намет стоял просто перед брамой, так, каб его нельга было проминуть. Пана Галінскі пачаў быў абурацца наконт шляхецкіх правоў і слова гонару, якое пераважвае любыя агляды, але лёднік саскочыў з каня першы. «Мы ахвотна пакажымся доктару. А нехта ў горадзе ўжо захварэў?» «Хай бароніць, святы рог, пакуль не! Таму няхай панства выбачае!» Калі хоць тень падазрэння, то вы, э, што вы прынеслі заразу, Пагонім прэч кулямі ды вагнём. Калючыя вочы вартаўніка хавалі той спалох пракаветны цёмны, які можа зрабіць чалавека звера горшага ад смока. Панна Багінская трывожна кусала вусны, а што калі змусяць распранацца? Пранціш зласліва пасміхнуўся. Не ўсё ж табе паненка іншых ставіць у няёмкае становішча. А лёднік паклаў руку паненца на плячо і ціхенька прагаварыў: трымайцеся за мной, пан Бжастоўскі, што-небудзь прыдумаем. Ну, як жа прафесар не мог не пашкадаваць дурное дзяўчо, якое прафесар, калі што не пашкадуе, а не накалюцца. Палотнішча намёту адхінулася, і вырвіч ледь стрымаў скрык. Там стаяла кіна, пачварнае стварэнне. У галаўным уборы, падобным да птушынай галавы з вялізнай загнутай дзюбай, у чорным прасмоленым балахоне і пальчатках. Ад таго, што студыё засведаў, што гэта лекар у звычайнай вопратцы, якую носяць служкі гіпакрата падчас эпідэмій, спакайней не рабілася. Здавалася, перад імі, увасобленая чума. Першым зайшоў пан Гервасій і адразу пачаў лаяцца. «Падумаеш, раскамандаваліся тут усякія!» Мясцовы доктар меў добрую вытрымку, бо на лаянку Галінскага не адказваў, чулася толькі ўладная «Павернітеся, ваша мость, расшпіліце, зрабіце ласку кашулю!» Пранціш, які без кропачкі выпускнік Віленскай акадэміі асістэнт медыка паводзіўся куды больш разумна, прадэманстраваў адсутнасць чумных бубонаў, непашкоджанасць слізістых абалонак, пакорліва прыняў апырскванне смярджучай вадкасцю, якое здзяйснялі па той бок намёту яшчэ дзве фігуры ў балахонах. Дзесьці на гарадской ратушы, гадзіннік адлічыў пятую вечара час восеньскага змяркання. Зараз жа выстраліла гармата, ці мясцовы звычай, ці сродак адганяць чуму, і тут у намёт зайшоў лёднік. Баутрамеюс! Ха, якім лёсам? Тамашоўскі доктар сцягнуў сябе за страшлівую дзюбу, выявіўшы зусім не страшнае з мяккімі рысамі абліччо, якое зараз асвятлялася радаснай усмешкай. «Йоханес Вайда!» Абодва дактары абняліся, паляпваючы адзін аднаму па спіне, як могуць толькі сябры юнацтва – Як добра, што ты з'явіўся, гэй, сапраўды, Бог пасылае памочнікаў у цяжкую часіну. А тут аднакурснік па празе, а? Сачыў, сачыў за тваімі публікацыямі, падобна твае пагляды моцна змяніліся тут. Столькі справаў. Не паспяваю, ведаеш, напэўна, што... Пошасть близко подбирается. У светлых вачах пана Йоханнеса сапраўды хавалася стома. Прабач, сябар мой, але я тут толькі выпадкам і праездам. Нам да серады трэба быць у Гданьску. Чакая карабель, вінавата прамовіў Баўтрамей. Йоханнес сумна вздыхнуў. Тады ты вельмі няўдала завітаў тамашоў мой сябр. Каб яшчэ гадзіну таму, але сам чуў, прабіла 5, стрэліла гармата, а значыць, у горадзе паволі біскупа аб'яўлена абложнае становішча. Цяпер ніхто сюды не заедзе, не выйдзе, пакуль не пройдзе пошасць, нават з каралеўскімі патэнтамі. Вы апошнія нашы госці. Я б мог абвесціць вас хворымі, каб вытурылі з горада, але біскуп загадаў абыходзіцца з носьбітамі заразы, як з еретыкамі. Баюся, вас могуць проста расстраляць са сценаў а целы спалить. сабе маеш. Ранціш застыў, паспеўшы апрануць камзол толькі на адно плячо. Лёднік падобна быў таксама галомшаны. Гэта немагчыма. Я мушу ехаць, можа, перагаварыць з біскупам. Выпусціўшы мяне з падарожнікаў за браму горад жа не панясе шкоды. Йоханес покрутив головой с чорно-сівими волосами. «Сябар мой! Ти ведаєш, хто у нас став біскупом, пробощем храма святого Тамаша, а заодно прийором кляштера, а? О, айтец Габриелюс Правітус!» Подобно Гэта была вельмі дрэнная навіна, таму што лёднік збялеў, схапіўся рукой за горла, як бы ад задухі. Так, так, твой былы праскі настаўнік, з нейкім асаблівым выразам вымавіў Йоханнес. Мне сапраўды не варта з ім сустракацца здушана прагаварыў лётнік. Так, бейскуп наш чалавек няпросты. Усё ў горадзе яму падпарадковаецца і бурмістр, і рада, і купцы, і рамеснікі. Людзі на яго моляцца. Цудатворца, святы дабрадзей – А калі ты збег тады з прагі, пан э, правітус расказвалі моцна на цябе гневаўся, маўляў, улюбёны вучань прадаў яго з бэсці ў спадзяванні. Йоханас выпрабавальна глядзеў на аднакурсніка, той прыгнечана маўчаў. Як далёка ты зайшоў за сваім колішнім настаўнікам, бутрыме, ціха спытаўся пан Вайда далекавата Йохане, далей чым варта было. Гэтак жа сцішана прагаварыў Баўтрамей. А мы ж тады, як ён лекцыю нас стаў чытаць, усе яго баяліся, каб не дай Господне бліснуць розумам, каб не зацягнуў свой гурток. Хадзілі чуткі пра ягоныя магічныя заняткі, на якіх людзі знікаюць, а нехта вар'яцее альбо пачынае гаварыць не сваім голасам. Дык я назнарок іспыты заваліў, задумліва прамовіў пан Вайда. я вось э, бліснуў, са скуры лупіўся, абы заўважылі, дапусцілі да таемных ведаў, з горкай насмешкай прамовіў лёднік. Ну, усім Бог суддзя, страсянуў сябе сум пан Вайда. Пана Правітуса у свой час з Прагі таксама ледзь не на дзідах вынеслі, Наш гарадок для яго проста высылка. Эй, так ці іначай бліжэйшы час ты правядзеш у маім доме бутрыме. Месца хапае, хопіць і тваім спадарожнікам. Заразы ж ніхто не падчапіў. Цябе глядаць не стану, шаўцу ботаў не шыюць. І хлопчыка, што там каля намёту чакае, не варта глядаць паспешліва прамовіў лёднік. Йоханнес вызірнуў вонкі, абмерыў паглядам шчуплую мітуслівую постаць пана Бжазоўскага, пасміхнуўся. Ты з практыкаванага медыка задумаў падмануць бутрыме, а? Добра, калі даеш слова, што твой хлопчык не заражаны. Няхай паненка больш не нервуецца, распранацца не змушу. А то вонь, чаравічкамі дзірку ў бруку пракруціць. Але абліванне расчыннем прыняць давядзецца і табе, і ёй. І ядловец, ладан, спірт, часнок прынюхаўся баўтрамей. А чаму не абкурванне? Вадкасць лічу больш эфектыўнай за дым. Маеш рацыю, маеш рацыю, так так, але для мяне твой выбар э, фатальны са змрочнай іроніяй прагаварыў лёднік. Чаму? здзівіўся пан Вайда. Таму што... Что... Калі б ты зёлкі паліў, а не запарваў, я б яшчэ да брамы пачуў пах і ўжо ні ў якім разе не пусціў бы сваіх сюды. Дактары пачалі нецікавую лекарскую дыскусію, а пранціш вырашыў, што прыгоды ў дракошчыней на праклятым лыне – Гэта яшчэ першыя сняжынкі ў параўнанні з завірухай, якую абяцае гасцяванне у Тамашове. проста памыліўся. Дом доктара Вайды аказаўся сапраўды змястоўным. Як высветлілася, доктар пасля сканчэння ўніверсітэта выгадна жаніўся з дачкой тамашоўскага войта. Таму займеў камяніцу на два паверхі, пані доктарава была павольная, беласкурая, вялікая, ледзь не ўдвая большая за мужа. Яна хадзіла ў дарагой сукенцы з брабанскімі карункамі, яе кірпанос і крыху выцягнуты твар у атачэнні бялюткіх фальбонаў каптура быў такі спакойны, што пані здавалася надзейнай выспай пасярод бурлівага акіяна. Ля калень пані мітусілася двое дзетак, хлопчык і дзяўчынка. Трэці зусім малы спаў на руках у нянькі чырванашчокай матроны, якая таксама выпраменьвала спакой і ўпэўненасць. Стол ламіўся ад кілбасаў ды бліноў. Вось так і жывем. Задаволена вёў рукой ідылічную карціну пан Вайда. А як твае даследаванні крывяных складнікаў? папытаўся лёднік. У цябе былі цікавыя ідэі. Вайда махнуў рукой. Усё, што мне трэба ведаць, мне распавялі ва універсітэце. Гэта ты ў акадэміі можаш лунаць сабе ў эмпіреях шукаць філасофскі камень, патрашыць трупы. А тут... Э, тут трэба людзей лячыць, ды так, каб адобры ў святы касцёлы не западозрылі ў блюзнерстве. Не высоўвацца, не вылучацца. І калі святар сцвярджае, што грэшнае цела сваё сумленны хрысціянін дае мыць двойчы ў жыцці пры нараджэнні, калі памрэ, мая справа сціпла маўчаць. Чакай, здзівіўся лёднік, айцец Габрыелю сам жа эксперыменты любіў і сцвярджаў, што ад старажытных рымлянаў абавязкова трэба пераняць звычай штодзень мыцца. Пан Вайда толькі хмыкнуў. Сам ведаеш, грамчэй за ўсіх крычыць «Трымайте злодзія, злодзей!» І прыёр кляштара святога Тамаша проста палюе на іншадумцаў, блюзнераў, ведзьмакоў, чарнакніжнікаў. кніжнікаў. Хіба ён спыніў свае доследы? Насцярожана папытаўся лёднік, чапляючы двузубым відэльцам каўбаску. О! <laughs> Такія не спыняюцца, хмыкнуў пан Йоханнес. Але пра ягоныя сапраўдныя заняткі здагадваемся. Я ты, ну, яшчэ некалькі чалавек, якія цалкам залежаць ад біскупа і біскупскіх памагатых. Тут ягонае уладанне і ягоныя парадкі і магутныя апекуны па ўсім свеце 10 год трымае людзей у страху паўсюль ягоныя вушы і вочы хто пачне благое казаць пра айца габрыэлюса можа раптам знікнуць альбо памерці ад раптоўнай хваробы а здараецца біскуп адным поглядам паміраючага з ложка падыме Сам кароль у яго гараскопы замаўляе, так што ошасць яму толькі умацаванне ўлады. А я... Я маленькі чалавек, магу кроў пусціць, клізму паставіць. Што я, супраць чумы? Чакай. Чакай, чакай, а памятаеш, мы спрабавалі прыдумаць, ад яе лекі ўсклікнуў лёднік. Нават сам пан правітус падказаў узяць попіл кароткага рабра і лімфатычнага падмышачнага вузла памерлага ад чумы. Яшчэ раскажу. У Тамашове ўсё паводле дзядоўскага звычаю, цвёрда прамовіў Йоханес. Як сто... 100... 200-300 год тому. Нам тут что война в Америце, что интеррегнум у короне. Вось, пошасть близко. Зараз пачнецца чарговая істырыя на тэму «Выкупляйце грахі, бо хутка канец свету». Пойдуць па вуліцах флагелянты, аб сцябаюцца ў славу гасподню, аж пырскі крыві паляцяць на сцены. Нехта ў імя святога Тамаша ахвяруе касцёлу ўсю маёмасці, стане жабраваць. На вуліцы залатароўці рыбнікаў зловяць пару вядзьмарак і павядуць тапіць у сажалцы. Потым разгромяць лаўкі габрэяў, апошніх і абвінаваць у пошасці пачнуць збіваць. Пасля габрэю возьмуцца за жабракоў, маўляў, яны патручвалі ваду ў студнях, потым настане чарга пацукоў і мышэй. А можа, якой казы, у якую усяліўся д'ябал? Спадзяюся, да лекара ў чарга не дойдзе. Гарадок маленькі, нас тут усяго чацвёра, калі лічыць цырульніка зубадзёра. А потым пошасць скончыцца вядома дзякуючы малітвам айца Габрыелюса. люса. павінны тут сядзець і гэта ўсё назіраць, абурыўся пранціш, у якога сямейнае шчасце тамашоўскага доктара чамусьці выклікала пачуццё, як выпіты без асаблівага жадання па прымуся нянькі кубак паранага малака з пенкай. Пана Галінскі шумна паставіў на стол пусты збану, якім толькі што пенілася някепскае цёмнае піва. «Я ўжо...» імя ягонай мосці, ясна, вельможнага пана Радзівіла тут нічога не значыць, а? а? Я выконваю ягонае даручэнне. Багінская скрывілася, а пан Вайда ветліва схіліўся. Калі б ягоная мосць князь Радзівіл зрабіў ласку сюды завітаць, Яго, вядома, сустрэлі па-каралеўску. Але тут не ўладанні пана, да таго ж пошасць не разбірае тытулаў. Смерці баяцца больш, чым князёў. Баюся, што вас, пана Галінскі, біскуп нават не прыме. Ды ён і пальцам варухне. Вас адправяць у сутарэнні як блюзнераў. Так што, бо трыме, хоць ведаю, што ты веры праваслаўнай, заўтра усе рушым на імшу ў касцёл. Я вонь лютаранін, хаджу як міленькі і пра сваё веравызнанне маўчу як труна. Перасядзіце ціхенька на апошніх лаўках, а мне апраўдацца прасцей будзе, прытуліў добрых хрысціянаў. Лёднік зусім спахмурнеў, паглядаючы на малога сынка Вайды, які заўзят апускаў драўлянага коніка скакаць па парэнчах фатэля. Ясна, успомніў малога Алесіка. Няўжо няма ніякага спосабу выбрацца з горада. У нас ёсць грошы пан Вайда. Звонкім галаском амяшалася багінская, уже ў набытых у мясцовых крамнікаў на вюткіх камзольчыку і парычку вымытая выспаная. Нават у час аблогі можна знайсці згаворлівых вартавых, э, падземныя хады, э, патаемныя дзверы, э, магчыма, вось, пярстёнак са смарагдам трохі наблізіць наш ад'езд. І пакруціла ў пальцах каштоўнасць, за якую можна было набыць некалькі коней з карэтай у дадатак. Святло заіграла на гранях – русалчанага каменю. Нават пані Вайда зацікаўлена э, заўзіралася. Запэўніваю вашу моць. Ніхто ў горадзе не пойдзе супроць волі айца Габрыэлюса, бо ўпэўнены я, ён валодае нетутэйшай моцай. Што ён і дэманстраваў не раз. Ах, страх перад пошасцю увогуле вынішчыць сэрцаў міласэрнасць цвёрда прамовіў пан Йоханнес і звярнуўся на нямецкай мове да жонкі сэрцайка маё грэтхін укладзі дзяцей спаць пані доктарава няспешна Паднялася скоса, зірнула апошні раз на смарахт у пальцах пана Палонія і сышла дзяцей разам з дзеткамі і нянькай. уважаныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры пранціша вырвіча шкаляра і шпега музыка александра літвіновскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя